Alde batetik eh, bilhusuak, bestetik eh, gaztiak, eh, hala zarek usten zen atzo domintxineko salan. Gentia saldu hona gertu zen bai bereziki laboantxa ikastetxetako gazteke parte hartu behitzen egun aldi hortan. Laboantxako transmisioa buhauste handia da laboantxako egiture entzat. Laboaiek usu azken mementua egukitzen dielakoz erretretai pentsatzeko eta e laboantxaen segidai. Egun aldi horren helbuia aipatu deiku, mirentxu irrigarai laboantxa kambiako langiliak. Guretzat eh, egun hori da eh, piskat laborari egusien eh, unkitzeko egun bat, bat. Uh, eh, laburariak, uh, eh, eldu diren laburariak istante jetretan izain dira, beraz, uh, ara, galderak badituzte transmisioari buruz, eta gurezat aurten gure helburua zen, laburari eri erakustea, be, gauzak aldatzen aldirela uh, eien, uh, txaldean, zenta Laburariak ikusten ditugulari, gehienek jaiten dute, eh, bai, hemen eh, adibidez, enaitxan uh, eh, ez da gauza hondik aiten al, sobratipia da edo gauzak ez dira aldatzen al. Eta guretzat gaurkoa helburua zen erakusta gauzak aldatzen aldirela. Dindiren gazteak egin etxean gauzak aldatu dituzte, edo gaznatzen hasi dira, edo beste gauzak egin dituzte, eta hori zen gure helburua erakusta gauzak aldatzen aldirela. Eta ara, laborari batzu berrogoi urtez hola lanena izan dira, benen gauzak aldatzen aldira eta gazteak eh, instalatzen aldira. Lekukotasunak entzundia eta kasu ezberdinak. Hoietan, lurik gabeko den laboi batena, etor garat, beskoistara da, eta belagunaekin laboi okin sedia badie. ez dugu lurik, eh, frantzesez erreiten den bezala orkada familio gira, eta guk sekatzen ditugun lurak dira ba, Euskal Herrian uh, albezain bat uh, edo Baxena Afarroan. Guk uh, laborari okindegi egin nahi ginuke, peizan boulanger, uh, nahi baitu uh, ogi irinatik pastuz, ogi egin. Mhm. Eta sumat uh, kolaborantza behar duzu ehoren guk behar gintuzke ogoi bat uh, ektara. Mhm uh, ogibi uh, guzia iteko. aldiz hasparnekoa da eta hunek behaitan segida hartuko du, be proiektua ez zuinden erandeikio. Uh, eh, beraz ide hori uh, utzi nuen pixka bate eta lan egin dut pixkat eta ikusi dut beraz banuela etxen uh, bildotxekin ahatekin uh, Eh, posibilitate bat. Beraz, eh, berri zaipatu dut eh, proiektu hori, Fermoberg hori, eta asigira pentsatzen nola egin. Beraz, labontxako statia zabaltuko duhunek apilain bostetik goiti eta berogei bat jente eresebitzen ahaldateke gune hortan, etxaltian egin moskinak gozatzeko.